Auscultu cae ripetu. Porzio naudec tri. En maio ocasos comuna congresso. De esperantistoi en centra Europo. Gi estos du landa, do ceja germana. En urbo conata pro sia fromaggio la originala fromagia recepto, devenas jam el la decquina iarcento. La pica odoro de tiu fromaggio dorlotas la nason de giai mangiantoi. Ni habis cun sidon de nia cant rondo ni devis decidi pri nia estonto. Ciu eblas taurigi la nunan agadon. Au ciu ni resignu pri pluae concertoe. Nai baro el shiris mal novain arbustoin. La tuta giardeno nun shangju aspecton. Machinoi rapide plenumu la taskon. Svitiga laboro ne estas necessa. Urbanoi electis la novan urbestron. Li lerte prisorgas la urbain aferoin. Li solvas tre urgain sociain problemoin pro tio li estas shatata de ciui. La tascon plenumu nur profesiulo. Faculo posedas la scion pri tio. Fusulo productus maltaugan resulton. Do pagu la preson por bona laboro en economio necessas calculi. Au taxi se mancas precisai indicoi. Do agu sin garde, evitu la riscon. Controlu regule, ciuccio bonordas. Nun estas la tempo por fine decidi pri tiu afero, sen plua procrasto. La nedecidemo ja causis problemoin. Pro tio nun urge necessas ec agi. Sur mia clavaro mi povas facile en taipi la texton lau mia concepto cae sequas la pascio de prilaborado. Por fine pretigi la son articolon. Sub clara cielo trovigas nebulo. Ien cio ocasis hodiau matene. Post iom da tempo nebulo levigis. Aperis la suno gi prilis tut tage. Passintan semainon ni restis en domo. Char estis malvarme, cae negis au pluvis. Sed nun nin instigas la sun radiado forlassi la domon por fari excurson prin sopiro nin pelas exteren. La puran aeron ni volas enspiri. Ni cerpas iunetson en verda naturo. Ho, cia plesuro, attendas nin tie. Shangigis vetero, nun estas pli varme la situatio iam restos stabila. Cai tio signifas che venas prim tempo. Finigas la vintro, vecigas la vivo. Cai tio influas la homain rilatoin. La homoi eliras el siae logeioi rencontas naiparoin, paroin, papilas cun ili. Cai tio ci levas la bonan humoron. Ni povas nun canti, au faifi sur strate, vigligas la conversazioi sur plazoi. Abundai offertoi en urbai mercatoi invitas gustumi la freshain in nutrajoin. Ni povas enspiri esperon pri pazzo. Au ec nur pri pauso en daura milito. La paz inter tractoi appenao o progressas. La homoi dotevas resisti pli longe.